Urte hun, urtaila undara arteko lelua izanen da hau. Nie, ez niz eskapatzen eta gogotik opadeiziet urtego bat dener. Urte hatxare huntan ospakizun hoietako txapeldunak dia politikaiak dudai bate gabe. Boska aide dela ageida urte hatxaretik. Eta François Hollande lehendakaiak askarki abiatu nahi izan du urtia, biuenez mintzatzez fama handiko irati batetan. Hots, denek ahalako egin behar lutukie langabezian tipitzeko eta beste. Urte txar abiatzen da aldiz CGT sindikata entzat. Eta orohar CGT-a hunkitzen dian afeak ondorioak uken behar lutukie beste sindikatek. Segurniz, denek baguniala ustekeia CGT sindikatek ordezkaiek biziziela jente sumiak bezala. Apartamentu tipietan, otosaharetan kuritzen, arropak josten ase hemen edo zaran. Ez daiki holako itxuaik eman Thierry Lepaon CGT-ko buiak. Sindikataen apartamentian fres handiko lanak eginazi, hilabete saia boz mila eurokoa galtegin eta beste. Hots, afea kampo zabaltu denetik, basterak minbea dia eta sindikatetik kampo juitia galtegin ikzaio gehuago eta habo. Oanokuan, ez du gehi belekia utzi, ata, goiz edobean, behant jun beharko du, ikusiz sindikatek dien pesia ez du Arte hortan, gobernua tranquilizaten ahalda, sejeteak ak badu besteik egiteko, urte berri hon.